ญพรพวกเราทุกคนนะในภาคค่ำของวันที่สอง今天是第二天大家好หลังจากที่เราสวดมนต์ทำวัดนะเมื่อสักครู่นี้เรีว่ามีการแผ่เมตตา哎，อ在我们送完晚课以后，我们在这一会就把哎。 功德给回向给众生ในบทแผ่เมตตาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนเราว่า ให้มองสิ่งมีชีวิตทุกอย่างนะ เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น回向功德呢，是佛陀教导我们，这个回向功德其实就是慈悲心，慈悲的佛陀教导我们，慈悲的善待一切众生。 嗯，这个回向功德呢，就是说，哎，把所有一切的众生啊，哎，都看着，哎，一切的众生，他生老病死的众生，都把他当成是我们的朋友。嗯，对，你谈多那个，哎。 เพื่อนคือคนที่ที่เราลักหรือคนที่อยู่ใกล้ ๆตัวเรา แต่ที่จริงพระเจ้าท่านมองว่าเพื่อนเนี่ยคือทุกทุกสิ่งมีชีวิตนี่คือเพื่อนของเราทั้งนั้นเลยเออ我们说说在我们身边我们的朋友一般以为或者说我们朋友就是我们所爱的人或者我们身边以我们比较哎近距离啊先进的人我们认为才是我们的朋友 那是佛陀教导我们，每一个人都是我们的朋友。嗯，他 <laughs> 如果我们把一切众生都当做是我们自己的朋友，那么我们就不会诶互相的生气，互相的记恨。เราก็จะอยากให้เขามีความสุข เราก็อยากให้เขาได้พ้นจากความทุกข์ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น我们就会想对方他会他幸福想对方他会幸福他有幸福想对方哎他也能够了苦灭苦ถ้าเราทำได้เช่นนี้นะก็แสดงว่าเราปฏิบัติตรงตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนาะถ้า如果我们能够做到这样的话我们所修的方法 对，就是佛陀所教导的方方法就正确了，就对了。นะชาวพุทธเราไม่ว่าจะคนที่เมืองไทยหรือที่เมืองจีนเนี่ยต้องมีหัวใจเดียวกันตรงนี้แหละคือหัวใจที่อยากให้ทุกชีวิตมีความสุขอยากให้ทุกชีวิตพ้นจากความทุกข์佛陀的教导的，哎，佛陀的教导，无论我们是

憎恨也有嫉妒，对，有时呢，人别人得我们，我们就会觉得不开心，想要得到和他一样，或者想要得到更多。呃， <laughs> 或者有时候呢，我们看到别人比我们比我们多的话，就是比我们多的就是呃，事物啊什么的，就是财物之类的比我们多的话，我们就会有。 不满意、不高兴，想要自己比他更多。你们有没有这样的？有没有这样？就是看到别人比我们多了，东西比我们多了，我们就去嫉妒，然后想，哎，比别人更好、更多。嗯，ถ้าใครไม่มีก็แสดงว่าเป็นโพธิสัตว์แล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วถ้า 如果有谁没有这样的，诶，没有这样的烦恼的话，没有这样的心念的话，那他肯定就是菩萨了，就是佛了。嗯，แต่ส่วนใหญ่เราก็มีกันเนาะ，呵呵，อันนั้นอ่ะเรียกว่ามันเป็นกิเลสเนาะ。大部分呢，大部分的呢，我们都会有的，这个叫做烦恼习气。嗯，การมาทำความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะทำให้เรารู้เท่าทันกิเลส ที่มันจะเป็นตัวตัดนะทำให้เราไม่เป็นพระพุทธเจ้าสักทีนะ我们来诶信量这个觉知，信量这个觉性，它可以让我们看到我们的烦恼失去。嗯，มันจะเห็นเนาะเห็นไหมเห็นความไม่พอใจเกิดขึ้นนะ有没有看到啊？看到我们不满意的心升起来。嗯，บางทีก็เห็นความอยากได้ อยากจะมี อยากจะเป็น有时候呢我们都บางทีก็เห็นความอยากได้ใช่อยากได้ อยากมี อยากเป็น有时候我们呢就会想要诶想要得到想要会想要做一件事情想要有拥有หรือที่มันจะเห็นบ่อยเห็นไหมความฟุ้งซ่านนะไม่ไม่รู้ว่าคิดอะไรสารพัดอย่าง 我们能看到吗？看到我们的心常常的很散乱。嗯，อันนี้แปลว่ามันคือกิเลสนะที่มันที่มันฟุ้งขึ้นมาในจิตในใจของเรานะ这个就是烦恼习气，它从我们的心里面升起来，很散乱。ยิ่งปฏิบัติธรรมนะ ยิ่งเห็นกิเลสเยอะ我们越修行，看到的烦恼习气越多。嗯。 บางคนจนกระทั่งบอกว่าไม่อยากปฏิบัติธรรมเพราะยิ่งทำยิ่งฟุ้ง有些人来告诉我，他说不想用功，他越用功，他的他的习气就越多，就越散乱。หรือบางคนบอกว่ายิ่งปฏิบัติธรรมยิ่งเห็นตัวเองไม่ดีเยอะขึ้น啊，有些人说，他说他越用功，他就看到自己呃不好的一面越越来越多。 แต่ตมาจะบอกว่า ยิ่งเห็นแบบนั้นแต่ว่าเรายิ่งมาถูกทางแล้วถ้า和尚我来说如果能够看到这样呢你的方法就对了你掌握到修行的方法正确了ยิ่งเห็นความคิดพุ่งสร้างบ่อยขึ้น หรือยิ่งเห็นกิเลสเกิดขึ้นในจิตบ่อยขึ้นเนี่ย แสดงว่าเราทันมันมากขึ้นแล้ว 那如果我们看到我们的烦恼习气越来越多，常常看到我们的心散乱，那这么说呢，你的觉性肯定就越来越多了，越来越强了。แต่ถ้าให้เราถ้าเราเห็นนะให้เราวางใจเป็นกลางกับมันนะอย่าไปรู้สึกว่าไม่พอใจไม่ชอบมัน那么我们看到了，我们要把心诶调好、调整好，调在中道上面。 不要去不不要去不满意不高兴ถ้าเราแบบรู้สึกไม่พอใจมันเนี่ย มันจะมันจะรู้สึก โอ้ย ไม่ดี มันจะยิ่งทุกข์ใจ那么如果我们我们是真的看到自身呢我们不满意不满意不喜欢的呢那么我们的心它就会苦มีไหมมีไหมมันคิดมากโอ้ไม่ชอบนะ啊有没有这样啊因为想的很多 มือสิ很苦หรือทำไมโอ้ทำไมเราคิดแบบนี้ก็ได้ ไม่เป็นพระเลย ไม่เป็นนักปฏิบัติธรรมเลยคิดแบบนี้我们会看到会对自己说哎我干嘛这么想嘞我这么想怎么会这么想根本就不是一个出家人根本就不像是个修行人แต่ถ้าเรามองว่าโอ้มันก็เป็นเพียงแค่ความคิด มันไม่ใช่เราจริงๆ那如果我们 看他吧，他看成说，哎，他只不过是我的妄念而已，他不是真的我。เนี่ยถ้าเรามองแบบนี้ได้ป่ามองนะแบบดูเฉยๆนะหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนจะเน้นว่าให้รู้ซื่อๆดูเฉยๆเนี่ยใจจะเป็นกลางนะถ้ามัน如果我们仅仅只是这样看呢哎长老就告诉我们说 我们诶，仅仅只是知道就好啦，心在中道上面。แต่ถ้าเรามองด้วยความชอบด้วยความไม่ชอบเนี่ยใจเราจะไม่เป็นกลางใจจะไม่ปกติ那如果我们看到以后，我们的心不高兴、不喜欢，那么我们的心就不会走在中道上面。อันนี้นะคือจะเรียกว่าเป็นเคล็ดลับสำคัญของการเจริญสติก็ได้นะดูเฉย รู้ซื่อนะ仅仅只是知道只是知道而已这个就是我们皮婆哎皮婆舍那的核心อะไรจะเกิดขึ้นมาเนาะในระหว่างที่ปฏิบัติธรรม ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีนะ ให้รู้มันเฉยๆ无论什么发生都好不管它是好还是不好我们仅仅只是知道มันเป็นความคิดเท่านั้นนะคิดก็สักแต่ว่าคิด อย่าไปคิดว่าเป็นเราเป็นของของเราจริงๆ它只不过是妄念而已妄念它只是妄念而已妄念不是我妄念是无我的าเพราะถ้าเราขาดสติ มันจะรู้สึกว่าเป็นเราคิดเราเป็นนะแต่ถ้าเรามีสติจะเห็นว่าเป็นแค่ความคิดถ้า如果我们没有觉性的话我们就会以为是我在想是我在思那如果 我有我们有觉性的话，你就会看到它只不过是妄念而已。แล้วก็บางทีนักปฏิบัติทำใหม่ๆนะจะมีอีกตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยคือความสงสัยความไม่เข้าใจ我们刚刚来用功修行的人初入者他就会有常常就会起怀疑ทีก็สงสัยนะในคำสั่งสอนพระพุทธเจ้า บางทีก็สงสัยว่าเราทำถูกหรือเปล่า 他就会常常怀疑佛陀的教导，怀疑自己所修的方法是对吗？嗯，诶，สงสัย呐，มันไม่ได้ผิด呐。怀疑它并不是错，但安พยายามไปคิดหาคำตอบเอาเองเนี่ย，อันนั้นคือความหลง。那如果你总是去找诶在思维里面去找答案的话，那这个就是迷。嗯，คล้ายๆมันมีคำถามขึ้นมาเนี่ย。 เราก็คิดเองถามตัวเองตอบเองอันนี้แหละ คือมันหลงไปนะถ้า如果我们有问我们有问题升起的时候我们自己就问自己然后就自己去解答在思维里面去解答这个就叫做迷了แต่ที่จริงในการปฏิบัตินะมันมันคิดสงสัย มันจะถามอะไร รู้มันเฉยๆไม่ต้องเอาคำตอบอะไรนะ 啊，其实我们的用功修行呢，你有怀疑生起，你要问什么呢？你只是用功继续持续下去就可以了。เพราะอะไร？เพราะว่าเราไม่ต้องไปคิดปรุงแต่งต่อแค่หยุดคิดนะจิตมันก็ปกติแล้ว。我们当我们不用去不再去打妄想停下来的时候，我们的心就恢复正常了。มีครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีนะในเมืองไทยนะ。 ท่านเคยกล่าวไว้อย่างนี้นะ有在泰国有一些修行很好的祖师大德，他这样教导。ท่านกล่าวไว้ว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้他教导我们，他无论你想多少，想，呃，你的想有多少，但是还是不知道。嗯，ต่อเมื่อหยุดคิดจึงรู้当你 当你的想，当你的念想一停，就知道了。但要อาศัยการคิดนั่นแหละมันถึงจะรู้。但是我们的依赖这个想，依赖这个想，然后才知道。但 <laughs> <laughs> 但是想，这个是我和我法，这个是我自己说的，和尚我自己说的。你想知道是不知道。嗯，是ธรรมะ。 จะคิดเท่าไหร่นะก็ไม่รู้ก็ไม่เข้าใจเนาะหว่า你想多少你想想了想了多少都好还是不知道แต่เราแต่เมื่อไรที่เรารู้เท่าทันว่าจิตมันเผลอไปคิดนะเมื่อนั้นแหละ มันถึงจะรู้ถึงจะเข้าใจธรรมชาติของจิตใจนะ但是无你什么时候看到我们的心去打妄想了这个时候看到它这个时候就看到了 ดังนั้นจะเกิดความคิดเกิดความสงสัยอะไรก็แล้วแต่ เราแค่รู้รู้เท่าทันมัน แล้วก็อย่าไปปรุงแต่งกับมันต่อ这样呢无论我们是在怀有怀疑也好有妄念也好你只要仅仅只要知道就够了就足够了นะอันนี้เป็นเรื่องของความคิดนะไม่ว่าจะฟุ้งซ่านหรือว่าคิดแล้วชอบ คิดแล้วไม่ชอบ หรือคิดแล้วสงสัย อันนี้คือเรื่องของความคิดทั้งนั้นนะ 妄念呢，无论你是怀疑还是诶高兴也好，满意也好，呃，它只是妄念而已。แต่ก็จะมีบางอารมณ์นะไม่ค่อยคิดนะ但是也有一些不太想的。มีไหมง่วงนอนเนี่ยพอง่วงนอนเนี่ยมันจะไม่ค่อยคิด有没有啊？当我们昏沉的时候，他也不太想，他不怎么想，不怎么有在想。嗯，มันจะซึมมันจะเบอร์มันจะ อยากจะหลับท่าเดียวนะมัน就是昏昏沉沉的只是想睡而已เราทำยังไงนะเรา我们要怎么做呢เราต้องสู้มัน我们要去战胜它สู้แบบไหนทำให้มันชัดๆทำให้มันแรงๆทำให้มันเร็วๆขึ้น要怎么样去战胜它呢我们把这个手部动作大力的做哎就是越来清清楚楚 明明白白的知道它，把手就是用力用力的动起来。มือไม้มันอ่อนตามันจะหลับต้องขยับให้มันตื่นตัวถ้า如果我们的力我们手动的就是轻轻的慢慢的呢那不行我们要让它醒过来所以要用力หาวิธีนะหาวิธีจัดการความง่วงให้ได้นะ我们找一些办法来解决这个昏沉嗯 สู้มันแต่ไม่ใช่มองมันเป็นศัตรูนะเออ要战胜它มองมันเป็นศัตรูกันอ๋ออ๋ออ๋อ我们要战胜它，但是不是把ข当成敌人。ไม่ใช่มองมันแบบไม่ชอบนะ 我们不是，我们不，我们，我们战胜他不是，我心里不喜欢他，去排斥他。哎，它只是一个自然的常理，它这样发自然发生的。但它斗输，啊，只要我们跑过来得，呢，狂妄在那年，它就消失。 那但是如果我们去努力战胜它那个，哎，这个昏沉，它就自然而然它自己灭了，自然没了。可以超越如果我们可以超越它呢，这个风尘以后，它就再也不升起来了。เรื่องพวกนี้เนาะเราปฏิบัติสองสามวันแรกนี่ มันจะเกิดขึ้นเยอะมากเนาะแต่ให้เรามองเป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกคนก็ต้องเจอเนาะ再来用功这个是刚开始这两三天呢，它这个昏沉它就会很多了。那接下来呢，它就会越来越少了。บางทีนักปฏิบัติเก่าๆก็อาจจะเจอเหมือนกัน嗯，或者我们用功很长时间的人啊，就说这些老修行者，他也会有这样的问题出现。嗯。 แต่ให้เรากลับมารู้สึกตัว ให้มันเร็วๆนะกลับมาให้มันบ่อยๆนะ啊，让请我们常常回在节知上面来，快快的回到觉知上面来。เพราะที่จริงพอเรารู้สึกตัวความหลงทุกอย่างเนี่ย มันไม่มีที่ตั้ง其实呢，当我们有了觉知，有了觉性，迷呢，它就在，它就生不起来，没有，它没有机会生出来。เพราะจิตนย จิตของทุกคนเนี่ยมันรับรู้ได้ทีละอย่างเท่านั้น อ่า我们的心呢，他知道了是一样一样的，一件一件的知道。嗯，คล้ายๆ เนี่ย คล้ายๆที่นั่งเนี่ย นะ สมมติถ้าอาตมานั่งตรงนี้แล้ว คนอื่นก็มานั่งไม่ได้นอ่า就像我们坐着就像和尚我这样坐着，别人要来坐这个地方，他就没办法，没有位置可坐，坐不上来了。 จิตก็เหมือนกันจิตที่มันรู้ ความหลงก็เข้ามาแทรกไม่ได้我们的心也一样我们的心有觉性迷它就没办法进来了จิตที่มันหลง ตอนนั้นมันก็ไม่มีความรู้เข้ามา我们的心如果迷了这个时候觉性也就升不起来了แต่พอจิตมันหลงนะมันลืมตัว ถ้าเรารู้ตัวมันก็จะเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนนะ

ฝึกเยอะๆนะทำบ่อยๆนับเดี๋ยวค่ำคืนนี้ก็จะได้ฝึกกันจนทั้งถึงตอนนอนเลยเนาะ肯请我们精进来用功，常常来这样训练。今天晚上我们就一直从现一直训练到睡觉。